وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنكياز كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لليل الفقه بأيسر الطرق والأسباب كتاب أنباتشو كما ينديكونا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى na amekusherehesha kitabu hichi al-Imam al-Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala na amekipitia kitabu hichi fadilatu Sheikh Abu Umair Muhammad ibn Arafat al-Misri al-Athari na amehaqiqi hadithi zake na akazifanyia taaliq Abu Asim Sayyid ibn Mahmud آل Salim katika tabaa hii ambayo ni tabaa ya maktabatu Misri. Katika darasa yetu hii mwanzo, bismillahi rahmani rahim, ni taqdim ya Sheikh Abi Umairi Majdi ibn Arafat حفظه الله المصري الأثري anasema alhamdulillahi wakafa himdi jema ni zake Allah tabaraka wa taala na ndiye mwenye kutosheleza katika ukamilifu wa sifa zake wasalamun ala ibadihi alladhina istafa na amani ya Allah salamu ya Allah tabaraka wa taala iwe juu ya waja wake ambao Allah amewachagua mitume wa Allah alayhimus salam wassalat wa ba'du na baada ya utangulizi huu mfupi fahadha kitabun hiki kitabu kama wasafahu musannifuhu kama alivyokisifu mtunzi wake badiul manzai ni kitabu kizuri chenye mahala ambayo inarejewa anarejea mwanadamu katika rai zake na mambo yake na mazingatio yake maana ya badiu almunzahi maana ya badi'u almunzahi munzahi sahalul alfadhi ni kitabu ambacho matamshi yake mepesi walmaani na maana zake pia ni nyepesi hasanu tartibi kitabu kimepangwa vizuri yahtawi ala muhimmati masail alahkam kimekusanya yaliyo muhimu zaidi katika masala ya hukumu jamaa fihi musannifuhu amekusanya ndani yake mtunzi wake ambaye mtunzi wake ni nani ah Sheikh Abdurrahman Nasir As-Saadi ah ahkamu ahkama al-fiqhiyya amekusanya hukumu za kifiqhi alhama ambazo ni muhimu zaidi biuslubin sahalin kwa uslubu uliokuwa mwepesi kwa maana kwa njia iliyokuwa nyepesi kwa mwanafunzi yasirin sahalin yasirin mwepesi yadhkuru fihi almadhhaba anataja katika njia hiyo madhehebu madhehebu yake akishataja zile madhehebu wayurajihu fihi anaipa nguvu ile madhehebu iliyokuwa na nguvu zaidi madhehebu gani itakayokuwa na nguvu zaidi kwake ma yuayiduhu dalilu ile ambayo imepewa nguvu na dalili ndo na yeye shekhe anaipa nguvu la yataasabu limadhhabi lilmadhhabi haonyeshi ung'ang'anizi wa madhehebu yake hana ung'ang'anizi wa madhehebu shekhe Allah amrehemu ala tariqati ahli alhaqi amepita njia ya watu wa haki alladhina la yuqaddimuna baina yadayi llahi wa rasulihi watu wa haki ambao ni watu ambao hawatangulizi baina mbele ya Allah na mtume wake hawamtangulizi yoyote wa hadhihi tariqatul musannifi na hii ndiyo njia ya mtunzi wetu alioandika kitabu hichi fi shairi kutubihi lakini pia ndio njia katika vitabu vyake vyote alivyoviandika rahimahullahu wa nafaa bihi wa bikutubihi Allah amrehemu na anufaishe Allah kwa ilmu yake na vitabu vyake alivyoviandika qad qama ala tashihihi amesimama kidete juu ya kusahihisha wataaliqi alaihi na kuongezea nyongeza za ziada katika ufafanuzi na juu ya hadithi zake akhuna حديث زاكي أخونا في الله نقويتك وجلي الله أبو عاصم سيد بن محمود فأفاد akatoa faida zikapatikana waajada na akafanya uzuri katika faida zake wanafaa Allahu bihi na Allah akanufaisha kwa juhudi yake aliyoifanya wa bikitabatihi na kwa maandishi yake aliyoandika waja'ala dhalika na akalifanya hilo fi mizani hasanatihi katika mizani ya mema yake wa hadha alkitabu jadirun bili'tinai na hichi ni kitabu ambacho kinatakiwa kipewe mbele kipewe upaumbele zaidi na mazingatio makubwa zaidi wanashri na kutawanywa kitabu hichi kitawanywe kifundishwe kwa watu kifafanuliwe kwa watu liyantafia bihi awamu lmuslimina ili wapate kunufaika kwa kitabu hichi waislamu wa kawaida ambao wao sio watu wenye kushughulika na kukaa darasani kusoma wa khawasuhum na wale watu hasa ambao washughulika na kusoma pia wapate faida barakallahu fi abi asim Allah abariki kwa ndugu yetu abi asim ونفعنا وإياه atunufaishe sisi na yeye bil ilmi kwa ilmu iliyokuwa yenye manfaa wajalana min ahlihi na atujalie nasi ni katika wenye elimu eh, wahasharna wahasharana maa al-imam al-atqiya atufufue siku ya kiyama tuwe pamoja na maimamu ambao ni wenye kumcha Allah tabaraka wa taala kiongozi wa wachaji wa Allah kiongozi wa wenye kumcha Allah maa imami atqiya atufufue pamoja tuwe pamoja na kiongozi wa wenye kumcha Allah wa sayyidil anbiya'i na tuwe pamoja na mabwana bwana wa manabii ambaye bwana wa manabii wote nabiyina Muhammadin ambaye ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin hii ndiyo takdimi iliyoandikwa na Abu Umairi al-Majdi ama muqaddima ulioandikwa na Abu Asim anasema alhamdulillahi himdi njema zilizokamilika na sifa ni zake Allah wahdahu peke yake wassalatu wassalam na sala na salam ala man la nabiyya ba'dahu zimwendee yule ambaye hakuna nabii mwingine baada yake واشهد ان لا اله الا الله لن شهيد لي اكو فانا من يستحق كعبدي واسفكوا الله وحده امك لا شريك له وسينا مشريكا واشهد ان محمدا لن شهيد لي اكو محمد عبده ورسوله نمجاك ونمتمه واك وبعد صلى الله عليه وسلم وبعد فهذا كتاب بس هيك كتاب ارشادي وللبصائر والالباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب كتابه هيتي للشيخ العلامة كليتوانيك وانا شيخ وانا وشوون مكوبوا عبد الرحمن بن ناصر السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وقد بين الشيخ رحمه الله منهجه أما بينيش الشيخ رحمه الله منهجياك جياياك في الكتاب كتابه هيتي وأنه قمبيه يذكر المشهورة أنا تاجا إليكو ومشهوري من مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتك مذهب يا إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند المتأخري الأصحاب كتك والي ومشو وليكو جنوم كتك واتو إمام أحمد ولكنه لكن يا رحمه الله yeye Allah amrehemu Sheikh Abdurrahman ibn Nasir Saadi la yataqayyadu bidhalika taqayyud almuqallidi hajifungi kujifunga kwa yule mtu mwenye kuigiliza bal yusahihu as-sahiha anasahihisha kilichokuwa sahihi wayuqiruhu na anakikubali kilichokuwa sahihi wayudha'ifu dhaifa na anakidhoofisha kilichokuwa kidhaifu wayankiruhu na anakikanusha kilichokuwa dhaifu hakichukui kukifanyia kazi wa fi athnai dhalika na katika mtiririko huo basi katika hali hiyo yastadillu ala ma dhahaba ilayhi ana stadili anatumia kutolea dalili katika yale ambayo wameyaelekea yameelekea kwake bibaadhi ahadithi na baadhi ya kwa baadhi ya hadithi zimezielekea kauli hizo tasrihan au talmiha tasrihan kwa kutaja wazi au talmihan au kwa kuashiria qad ashara alayya ameashiria kwangu mimi baadhi wameniashiria baadhi ya ndugu zangu ikhwani baadhi ya jamaa zangu an uhaqiqa ahadith alkitabi nipitie kuhakiki baadhi ya hadithi za kitabu hichi nipitie kuhakiki hadithi za kitabu hiki tatmiman lifaidatihi kwa lengo la kutimiza faida zake kitabu kina faida basi faida iweze kuenea zaidi faqumtu bitahqiqi alahadithi nikalisimamia jambo la kuzihakiki hizi hadithi musta'inan billahi azza wa jalla nikiwa ni mwenye kuomba msaada kwa Allah azza wa jalla thumma biaqwali ahli alilmi kisha nikapitia kauli za wanawachuoni fi rijali alasanidi kwa wale ambao ndio rijalul asanidi watu wanaohusika na sanadi za hadithi wale rijali wake nikawapitia na kuangalia kauli za wanawachuoni waqad aradtu amali na nikaidhihirisha nikaihudhurisha amali yangu hii kazi yangu hii niliyoifanya ala sheikhi juu ya sheikhi wangu mwalimu wangu almubarak abi umair majdi ibn arafati albisri alathari hafidhahu allah wa nafa'a bihi Allah muhifadhi na anufaishe kwa ilmu yake aqarrahu wastahsanahu akaikiri na kukubali na kuifanya uzuri wataqaddama lahu na akatoa utangulizi wake kama tuliosoma mwanzo fajazahu Allahu anni khaira jazai Allah amlipe kutoka kwangu malipo mazuri wabaraka lahu fi ahlihi na ambarikie katika familia yake ahali zake wa malihi na ambarikie katika mali yake wa waladihi na barikie katika watoto wake wa as'alu rabbi na namuomba Mola wangu subhanahu aliyetakasika mazida tawfiqi wasadadi alizidishie tawfiqi na kunipa msimamo wa sawasawa na kunithibitisha katika dini huu ni utangulizi ambao ameutoa ndugu yetu na mwalimu wetu aliyehakiki hadithi hizi Abu Asim Allah amuhifadhi tumalizie katika mukaddima wa shekhe ambaye ndiyo musannif wa kitabu chetu hichi ambacho tunakianza leo kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala anasema bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul musannif utangulizi wa mtunzi wa kitabu alhamdulillah himdi njema na sifa njema ni zake Allah azza wa jalla nahmaduhu ni yeye peke yake ndio ambaye tunamhimidi wanasta'inuhu na ni yeye pekee ndiye ambaye tunamtaka msaada wanastaghfiruhu na ni yeye peke yake ndio ambaye tunamtaka msamaha katika makosa yetu mbalimbali wanatubu ilaihi na tunatubia kwake juu ya udhaifu wetu tuliokuwa nao na tunapomkosea kila siku asubuhi na jioni naye ni mwingi wa msamaha wanaudhu billahi tunajilinda kwa Allah min shururi anfusina kutokamana na shari ya nafsi zetu wa min sayyiati a'malina na kutokamana na makosa ya matendo tunayoyafanya mabaya man yahdihi man yahdillahu aliongozwa na Allah fahuwa almuhtadi basi huyo ndio aliongoka katika njia ya sawa waman yudlil na aliyeachwa apotee na Allah falan tajida lahu waliyan murshida hatompata wa kumuongoza وصلى الله على محمد الله امصليه mtume wetu Muhammad وعلى آله نجو آل زاكي وأصحابه نجو صحب زاك وسلم تسليما كثيرا نا أواب أماني إليو كوا زيادة زيدي نينجي أما بعد بعد يوتنقلزه وكمحمد الله لكم سليم تميويت صلى الله عليه وسلم فهذا تأليف بديع المنزعي فهذا تأليف بديع المنزعي هوني وتونزي أنباؤه Eh? mzuri maana yake tayyib badiul manzai tumesema maana yake ni utunzi mzuri ambao ni marejeo wanarejea katika utunzi huu mwanadamu wanarejea katika hali hiyo kunako rai zake na mambo yake na mipangilio yake na kweli na sisi turejea katika kitabu hichi tuweze kupata faida sahalul alfadhi matamshi yake mepesi walmaani na maana zake nyepesi hasanu tartibi mpangilio wake mzuri yahtawi ala muhimmati masail lahkami umefungamana na kuzungumzia masala yaliyokuwa muhimu katika masala za ahkam warattabtuhu na nimeupanga bisurati suali katika mpango wa maswali almuharrir aljami' ambayo yamejibiwa kabisa na majibu yake ni yenye kukusanya mkusanyiko mzuri wa maelezo والجواب المفصل نجواب لك للمبمبنوزي مزوري النافع تنا upambanuzi ambao uko na manfaa kwa mwanafunzi na kwenye kwa mwenye kusikiliza yahtawi ala yamekusanya juu ya usulin misingi wa dawabitin wa dawabita na vigezo wa taksimatin na vigawanyo vigawanyo ambavyo tukaribu ashtata almasaili vinakurubisha masala mbalimbali katika masaili za kifiqhi na katika ahkamu wa usulan na pia vile vile misingi ambayo tambani alaiha ahkamun mufidatu panajengeka juu ya misingi hiyo baruka eh? watadumu al-nadhairi inakusanya nadharia ya mtu wa fawariqa na yale mambo yaliyokuwa tofauti tofauti yote yanakusanywa wa kathirun min hadhihi alajwiba na mengi katika haya majibu yake yatanawalu abwaban min alfiqhi yameibeba na kukusanya milango ya fiqhi adidatan mingi yani zaidi ya mmoja wa usulan na imekusanya pia misingi tambani alaiha ambayo misingi ambayo inajengewa juu yake ahkamun mufidatun hukumu zenye faida watuarifu alqari na inamfahamisha msomaji min ayi qa'idatin ukhidhat msingi hii imechukuliwa katika kanuni gani sawa wa ala ayi asasin uthbitat na ni katika asasi gani katika msingi gani ambayo imethibitika hilo watuwaddihu at-ta'lilati wal hikam na inamwachia wazi mambo na hukumu mambo yenye dosari utata unaweza kupatikana katika darsa na hukumu zinazopatikana katika darsa basi yule mwanafunzi anabakia wazi zaidi walaala hadhihi al-umura akthar faidatan na huenda mambo haya ndio yakawa yenye faida kubwa zaidi mimma fil ajwiba katika yale yaliyokuwepo kuna kwa majibu min at-tafsilati al-fiqhiyya katika ufafanuzi wa masala ya kifiqhi liumumi naf'iha ili zipate kuenea manufaa yake wa husni mawqi'iha na mahala pake palipokuwa pazuri zaidi وعند ذكر الأحكام لinapokuwa katika utajaji wa hukumu adhkuru almashhura nataja hukumu ambayo ni mashuhuri min madhhab al-imam Ahmad kutoka katika madhhabu ya Imam Ahmad عند المتأخر الأصحاب kwa wale waliokuja nyuma kunako madhehebu kunako watu wa madhehebu ya Malik ya Ahmad fa in kana fihi qaulun akhar pakiwa kuna kauli nyingine asahhu minhu indi kwangu ile kauli ndio sahihi zaidi kuliko kauli ya madhehebu ya Imam Ahmad basi dhakartuhu ninaitaja hiyo kauli wasahhahtuhu na ninaisahihisha hiyo kauli واشرت الى ashartu isharatan latifa na natoa ishara nyepesi zaidi ila dalili kwenye dalili alkulli kwenye dalili kulli min alqawlaini dalili ya kila kauli zote mbili wa maakhidhihima wa maakhidhihima na yale machukio yake mapito yake tumepata wapi sisi tuliyofanya tuliyoyafitu tuliyachagua kati ya hizi kauli mbili hivi maqamu kwa sababu mahala mala tulipo eh, la yaktadhi albasti sehemu tulionayo haihitaji kukunjua sana masala wa as wa astaridu wa astatridu fi jawabi na ninapokuwa nalitoa katika, katika jawabu bidhikri alashbahi wanadhair katika kutaja mifano na mitazamo nataja vitu kama hivi napomletea mwanafunzi vitu kama hivi litahsul alfaida alkathira lengo lipatikane faida kubwa walunsu na kulewazika katika darsa bikathrati ma yudkhalu fil asli au ma yadkhulu fil asli kwa yale mengi ambayo yanaweza kuingia katika ile asli wa dhabit na katika kile kigezo ambacho nitakuwa nimekileta wa akru aidan alfawariqa baina almasail nataja pia namna mbalimbali katika masala allati yakthuru ishtibahuha ambazo mara nyingi anachanganya watu liyahsula atamyiza bainaha ili apate upambanuzi baina ya hizo masala wa as'alu Allah ta'ala ninamwomba Allah aliyetakasika an yakuna da'i awe yule mlinganiaji lahu irada ana nafasi na yeye ya matakwa وجهه وثوابه وجهك الله فتثواب ذا الله تبارك وتعالى يعني وأسأل الله تعالى أن يكون الداعي أي الداعي له إرادة ووجهه وثوابه موبا الله تبارك وتعالى آوي آه، نقبزي واكي من متقوى ياكي katika kutafuta wajihi ya Allah na thawabu za Allah wa qasdin nafi na yule mwenye kulingania juu ya masala haya na kitabu hichi na darasa zake basi akusudie kunufaisha liibadihi waja wa Allah wa yakuna muwafiqan limahabbatihi wa ridah awe ni mwenye kuwafiki mahaba ya Allah na radhi za Allah wa yusahila tatmima Allah asahilisha uti, utimilivu na ukamilifu man an'ama bi ibtidaihi katika yale ambayo ameneemesha katika mwanzo wake innahu jawadun karim Allah tabaraka wa taala ni mwema na ni mkarimu kwa viumbe wake kwa Allah ajalie manufaa yaweze kupatikana zaidi na ilmu ienee zaidi na watu wapate faida zaidi na wale watakaokuwa wanakitangaza kitabu hichi na kukifundisha basi Allah ajalie wawe na wenyewe wafanye kutafuta radhi zake Allah na wajihi yake Allah tabaraka wa taala na malipo yake Allah tabaraka wa taala huu ndio utangulizi wetu kwa mtunzi kama ambavyo ni takdimi pia vile vile ya muhakiki na pia vile vile ni utangulizi yule ambaye ametusahihishia hadithi zake ndani ya kitabu chetu hichi na Allah akituwafikisha tutakuwa ni wenye kuendelea katika mlango wa kwanza ambao utakuja ni katika asila zinazohusu masala ya tahara ndani ya kitabu chetu hichi irshad ulil basair wajazakumullahu khaira وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم